Iz Osječke ravnice do Riječke uzbrdice. Nima spreta do spreta e, Pižića. Ne bi tako rekli, hoćemo do groda. Mreža. Mreža. Evo, dobro večer, eh, drage slušateljice i dragi slušatelji još jednom. Kao što smo obećali u eh, novoj emisiji Mreža, večeras vam donosimo eh, jednu jezičnu rubriku gdje će vam naše kolege iz Dubrovnika, znači Unidu Radija, objasniti neke nove jezične pojmove, pa možete slobodno pripremiti papir i olovku i zapisati si ih. Slijedi lektura. Poštovani slušatelji, vrijeme je za lekturu, jezičnu rubriku koju ovaj, svakog puta donosimo neke nove jezične savjete vezane uz upotrebu hrvatskog jezika. Ovog puta ćemo spomenuti tuđice, posuđenice i usvojenice, ali se isto tako dotaknuti nekih čestih dilema vezanih uz pisanje odriječenih riječi koje bi svatko trebao znati. Jedna od e, važnih stvari na koje treba pripaziti jest e, poštivanje pravila prevođenja na hrvatski jezik. Jedno od osnovnih pravila je da se prevodi poruka ili informacija, a ne cijela rečenica. S druge strane, ipak e, potrebno je provjeriti postoji li za određenu riječ stranoga podrijetla hrvatska riječ istog značenja. Važno je prepoznati razliku između tuđih riječi, tuđica, prilagođenica i usvojenica. Tuđe riječi poput casual, make-up i display dobro je pisati kurzivom. Ipak postoji li hrvatska zamjena za stranu riječ, preporučuje se upotrijebiti u tekstu ako je već dovoljno uvažena da je čitatelji razumiju. Primjerice, tako će većina vjerojatno znati da playoff znači doigravanje, ali možda neće svi razumjeti napišemo li predočnik umjesto display. Također, strane riječi sklanjaju se kao i hrvatske riječi. Tuđice su pak riječi stranoga podrijetla koje su pravopisno prilagođene hrvatskom glasovnom sustavu, ali zadržavaju neka svojstva izvornog jezika. Tako znamo da, na primjer, nije referenca, nego referencija. S druge strane, s prilagođenicama je nešto lakše jer su naglasno, glasovno i sklonidbeno prilagođene našem jeziku. Tako ćemo ispravno koristiti riječi poput informacija i centar, premda e, za riječ centar postoji hrvatska riječ središte, dok se obavijest smatra hrvatskom riječju za informaciju i često se koriste kao različit pojam. Nadalje, kod usvojenica ćemo najmanje griješiti jer ih e, nije poželjno, nekada ni moguće zamijeniti izvornim hrvatskim riječima. Tako, na primjer, nećemo tražiti zamjenu za grecizam ikona, turcizam boja i germanizam lozinka. Ali isto tako postoji neke riječi koje se jako često pogrešno upotrebljavaju, a ponekad se radi samo o slovu razlike. Tako, na primjer, nećemo reći posjeta nego posjet, nećemo reći planeta nego planet, a često se pogrešno koriste i riječi prisustvo i odsustvo, gdje je zapravo ispravno reći prisutnost i odsutnost. Primjer za to je i razočarenje, jer je ispravno reći razočaranje, a sličan primjer je i riječ vjerovatno. Dakle, e, često najđemo kako neko napiše vjerovatno, dok to nije ispravno sa slovom V, nego vjerojatnom. Jedna od vječnih dilema u hrvatskom jeziku je isto tako riječ e, kći ili kćer. Pravilno pisanje za ove riječi vrlo je jednostavno. Oblik kći koristi se samo u nominativu jednine ove riječi, a u svim ostalim padežima koristi se oblik kćer, što je i logično, promislite li malo. E, tako ćemo, na primjer, reći da moja kći trenira košarku, ali da sutra putujem u posjet svojoj kćeri. što se e, može spomenuti je da vulkani ne eruptiraju, nego oni erumpiraju, iako se kaže da je došlo do erupcije. Isto pravilo koristi se i kod riječi korupcija i korumpirati. Tako u govoru kažemo vulkan je ponovo erumpirao, ali i da je katastrofalna erupcija uništila Pompeje. A isto tako kada to usporedimo s riječu korupcija, e, možemo reći sudi mu se za korupciju, ali i sumnja se da je korumpiran. Ako ste ikada čuli, a mi vjerujemo da jeste, rečenicu osoba koju ste nazvali trenutno nije dostupna, molimo nazovite kasnije, znajte da ona nije ispravna. Pravilno bi bilo reći osoba koju ste nazvali trenutačno nije dostupna, pa molimo nazovite kasnije. Mi smo trenutačno došli do kraja ove rubrike lekture. E, šaljemo srdečan pozdrav svim našim slušateljima studentskih radija Unios iz Osijeka i Unidu iz Dubrovnika. S vama su ovog puta bile Marta Vukasović i za tonskim pultom Nikolina Zečić. Iz Osječke ravnice do Riječke uzbrdice. Nima spreta do Splita, je, Pižića. E, ne bi tako rekli, hoćemo do grada. Mreža, mreža.